Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Ostalo nam je još imamo vremena, nemojte da se razilazite, imamo vremena da, da uzmemo samo iz Mustelaha, odnosno iz knjige El Muqidha, da uzmemo sljedeći, sljedeću vrstu hadisa, a to je Daif. Hadis Daif. Do smo radili radili smo, znači, hadis sahih, hasen i došli smo do po tri daif. Kaže autor Vehebi, kaže definicija, kaže, ma nekasa andeređetil hasen kalila. Kaže, hadis daif je, kaže, slabi hadis, kaže, koji je, koji je umanjen njegov stepen za malo od dobrog hadisa, od hasen hadisa to je, a, to je hadis daif. Kaže, o men sam o amin femme, Turuddide fi hadisi hal balagha belega ila darajati deređetil hasen eula. A zatim kaže ima nedoumice oko toga, oko prihvatanja hadisa određenih ravija ljudi, da li je njihov, njihov hadis koji oni prenesu kao ravije, da li je na stepenu Hasena ili nije. Kaže, u bila rejbin, halku ketir minel mutevasatine firivajati bihavi i mefabe. Kaže, nema sunje da je velika skupina ravija koji su na srednjem stepenu, koji su na, znači na, koji su na primjer, njihov je primjer ovoga. Njihov je primjer ovoga, znači, E, čega ovoga? Kaže, e, da, znači, da su između toga, da li su na stepenu Hasena ili Daifa? Zbog, znači, ima određenje slabosti to se. Kaže, u ahiru merati bil Hasen, huva uval merati bil Daif. Znači, najmanji, znači, najniži stepen dobrog hadisa, Hasen hadisa, je, kaže, prvi stepen slabog hadisa, najboljeg slabog hadisa. I on ovdje sad govori ovaj slabi hadis o sebi dodaje, znači, što govori ovdje slabi hadis, znači ovdje on ne govori slabi hadis, u stvari to je onaj slabi hadis koji se može podigti na stepen prihvatljivog ako ga podupiru neki drugi hadise i vajati. Govori o tom slabom hadisu. On ovdje ne govori, poslije će doći podjela, onda, znači ovdje napravi po tri moje daif, od četiri mu dolazi uh, a to je munker hadis, koji je najbliži, najslabiji do metru hadis, koji je najbliži hadis do do izmišljenog hadisa. I onda treći moj stepen izmišljen hadis, mevdu. Tako znači da je ove slabe hadise podijelio tri skupine. Znači daif, matru, to je metruk ili munker, i treći mevdu. Znači podijelio te slabe hadise. Onaj koji je izmišljen, onaj koji je jako slab, neprihvatljiv, apsolutno neprihvatljiv, a nije izmišljen, i onaj koji je daif, slab, ali se u nekim situacijama može digna stepen prihvatio da bude hasen li gajrihi, da bude, e, da bude dobar na osnovu drugih rivajeta, na osnovu nošla drugih rivajeta koji ga dižu na stepen dobrog hadisa. Ja sam vam naglašao dosta, dosta puta i ovo je vrlo bitna stvar. Znači, e, koplja gdje se lome u, u nauci hadisa su, e, su hasen hadisi. Ili, znači, ili hadisi najbolji, naj, najbolji, najkvalitetniji slabi hadisi. I tu se lomije kupe u smislu toga da li su prihvatljivi, da li su neprihvatljivi, da li se uh, može uh, uh, propis izgrad na njima ili ne može, shodno je čtihadu u leme učenjaka mu hadisa. Takvih hadisa imamo puno. Evo paša primjer evo, za Ramazanski ovih hadisa. Men fetara sajme, ko nahrani postača. Ima nagradu koji on samo ne manjuje sa njegove nagrade ništa. Ti hadis, nekog hadisa došlo. Svi hadisi slabi pa skupina učenjaka, poput šeha Albanija, Šuajba Arnauta, poznatog Nuhaka u Siriji, Arabskom svijetu, i njegova ekipa s kojoj su radili, išu ga na stepen prihvatljivog hadisa, po njemu radi, zbog ošla rivajita. Dok recimo drugi muhadisi, drugi učenjaci, savremeni, prvi, ne dižu na stepen. Kaži ti slab rivajita? Ne može se digniti na stepen. Znači, ima slabosti takve da se ne može digniti na stepen prihvatljivog. Uh, I čak ako uzmemo da, da nisu toliko slabi hadisi, on, ovdje se dolazi sa jednim novim propisom. Da Sa novim propisom. Čovjek da ima nagrad da nahrani nekog, uopšte da hrani da nahrani, ima sevap. Ali ti imaš, da imaš sevap, kao da si, e, imaš nagrad njegovog posta. To je nova nagrada. A da to nije potvrđeno jednom redosnom hadisom, nego došlo u slabom hadisu. Ali na stepen privatnog, to je već, to je već problem. Dobro, nastavimo dalje, da završimo prijeptara. Uh, Kaže, e'ani, kaže, uh, imam vehebi znači, kaže, et da'ife alledi fi suneni, wa fi kutubil fuqaha, kaže, misli na slabi hadis. On kaže ovdje, znači, uh, velika je skupina ravija koji su na srednjem stepenu. Kojim srednjim stepenu? Na ovom stepenu, znači, oko koji se razilazi oko toga, uh, da li njihovo, njihovo prenošenje hadisa dosiže stepen dobrog hadisa, da li se može prihvatiti njegov hadis, on kao ravija, kad prenosi, da li se njegov, njegov hadis može digniti na stepen dobrog hadisa. Velika kao je skupina ravija na tom stepenu. Kaže, a onda to pojašnjava. Kaže, to su slabi hadisi koji se nalaze u sunenima, knjigama sunena, koji su, znači, mimo dva sahija. Imamo sunen od Tirmizija, ili džamija, ispravni, imamo evo, Budauda, Nesaja, Ibn Mađe, pa onda suneni o, drugi nakon njih koji nisu uvršeni u kutubu sita. Znači, u tim sunenima mnoštvo je tih hadisa tog tipa. Oni nisu slučajno tako e, te poznate zbirke potom. Nisu na stepenu, znači, dva sahiha ili neke drugi zbirke. Zbog toga, znači, što imaju ovakve ravije koje prenose određene hadise, a te ravije su, znači, na ono, na granci. Da li se može privati hadis ili daif hadis? Pa ako ga podupire neki drugi ili vajte drugi hadisi, onda se podupri i može se digniti. Ako ne podupri, onda ne može digniti. Ako je garibi. A onda ovdje navodi dalje, kaže, varuvatuhu lejsu bi metrukin. Ravi je ovih hadisa, kaže, nisu metrukin. Nisu ravi, dok dakle, kaže, njegov hadis se ne uzima. Nije lažljivac, ali se hadis njegov ne uzima. Jako slab u, hadisu. Ja, jako slab u hifsu, pa se ne uzima. Nisu metrukin, nisu ostavljene ravije za koje kaže muhadis kad la johteđu bihi. Sa takvih ravije se dokazuje, Znači, on ne može se uzijeti u obzir za, njegov hadis kad on prenosi kao ravije o hadisu. A onda navode ovdje primjere takvih ravija kaže ke ibn lahija mi su ga spominjali često ima puno mnogo hadisa i mnogi hadis koji krenu od njega ovaj izgleda na njima određen propis jedina mahana u hadis što on u tom hadisu on ima slabosti kod sebe i ispravno da je slab hadis e sad ako ga podupiru neki drugi hadisi onda se mogu dignu na stepen privatiju ako ga on sam prenosi onda je slab hadis ali nije toliko slab ravija Nije toliko slab da kažem metru krave, ne uzmas njegov hadis. Lajo teđu bihi. Da se kaže, ostavljaj njegov hadis, ne uzmaš njegov hadis. Drugi, kaže, prvi je Ibn Lahija, drugi je Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Eslem, treći, kaže, Ebu Bekr Ibn Ebi Merjem Himsi, e, četvrti, Feređ Ibn Fedale, e, peti, Riš, e, Rišdin, i kaže, Halpun Kathir. On je naveo ovdje pet ravija, poznati ravija. Uh, ovdje pojede sam on navodio, znači vrijednost ove, ove muklide knjige u tome, što mi, što on navodi ovdje ravije primjera raznih kategorija i stepena hadisa. I onda čovjeka nauči ovi pet ravija i zna se da su on na granici, prvo zna da su on slabi. Kad dođe oni u hadisu, zna da je slab hadisa automatski. Znači, ta, tako se postepeno ova hvata teška nauka da se malo pokuša da se ublaži ova njena stranost za nas koji, koji smo jel, koji izučavamo onako sa strane kao već gotovu nauku. Jel. Ovaj, I zato je vrijednost ovog muhlide sa te strane, za razliku od drugih jel, knjiga koje govori o al Hadisa. I s tim smo završili, znači da ne ulazimo dalje u ovaj metru hadisi da i na vdu. Svanik Allahum evi antik, ašhadu en la ilaha inta, estakvirka, etubu ilaha. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,